на вулиці Сен-Денійського передмістя. Це аж ніяк не клуб мільйонерів. Коли я прийшов, Рафаель Бланкі, гадаю, це ім'я вам дещо промовляє, Рафа, король лівого захвату, екс-чемпіон Європи в середній вазі, але спортивна слава швидкоплинна. Так от Рафа саме підшивав м'які підошви до спортивних червиків. Стривайте, стривайте, сказав він. Ви не переплутали час? Група, що тренується з 3.30, прийде, як звичайно, о четвертій. Усе правильно, відказав я. Мені спало на думку прийти раніше, щоб потренуватися в порожньому залі. А, не терпиться, пане Бланкі. Я хотів би трохи побоксувати. Рафа? облишив підошву та шило. Ну що ж, треба сказати, коли б я пішов шляхом, на який спрямовував мене Рафаель Бланкі, то брав би перо лише для того, щоб акуратно підписувати контракти, попередньо узгоджені з моїм менеджером. Обличчя, щоправда, у мене було б уже трохи пом'яте. Замість сидіти серед глядачів я стрибав би на рингу в трусиках та боксерських рукавицях. Не думаю, що я зміг би піти так далеко, як пророкував Рафа, бо не маю це я добре тоді відчував витривалості необхідної для чемпіонів. Зате я маю неприємну звичку занадто багато міркувати. Ну, коротше кажучи, відмовившись від спортивної кар'єри. Я все-таки і далі тренувався, крутив млинок, як казав Бланкі. Бланкі не облишив надії все ж наставити мене на путістини. хоча мені було вже запізно починати все спочатку. Маєте чудовий захист, як на аматора, хвалив він мене. Я доведу вас до пуття, підготую до чемпіонату початківцю. Думка про участь у чемпіонаті здавалася мені дедалі смішнішою, але Бланкє міркував інакше. Ну, ідіть, швиденько роздягніться і постривайте трохи зі скакалкою, звелів він, а потім я вами займусь. У глибині залу якийсь відвідувач зі знанням справи боксував із грушею. В підвалі попередня команда кінчала вдягатись. З неї я нікого не знав. Я надяг спортивний костюм, піднявся до залу і почав стрибати перед дзеркалом. Бланкі готував мені рукавички. Рафа багато років, поки я пробував різні професії, а він сподівався зробити з мене справжнього боксера, називав мене норманчиком. Та відколи я став журналістом почав величати паном Нореєм. Престиж творчої професії у Франції високий, нічого не скажеш. А втім, я не прихильник довгої розминки. Ви і так у формі, я ж бачу, досить скакалки, досить. Тепер давайте працювати. Так. Прямий лівий. Тепер Рафа виступав у напівважкій вазі, хоча був легший за мене. З конячою силою я націлюю прямі удари в його підборіддя, він ухиляється, блокує їх рукавичкою. Прямі обома руками, захват обома руками. Мої удари відлунюють від рафаних рукавичок гарматними пострілами. Непогано, непогано, ліворуч, праворуч, ліворуч, от так, от так. Дублюйте ліворуч, ще, ще, праворуч, ліворуч, праворуч. Я відчув, що починаю перегріватись. Дихання йде ніби здалеку. Підключились резервні сили. Це допомагає. Рафа мене заспокоює. Ну, не так різко, не треба так різко, отак, отак. А тепер ну, перепочиньте 2-3 хвилини, ну, походіть залом. Потім попрацюйте з малим Люсієном. Його партнер ще не прийшов. Та ні всього якихось дві-три атаки. Люсьєн дуже приємний хлопець, ось побачите. Люсьєне... Хто такий Люсьєн?